No to nam się porobiło po tym meczu w Mariborze 0 do 3. E, dzisiejsze gazety na pierwszych stronach e, piszą o Leo Benhakerze. Dziennik. Mm, jak ustalił dziennik, Grzegorz Lato nie miał zamiaru ogłaszać swojej decyzji od razu po meczu w Mariborze. Decyzji oczywiście o zwolnieniu selekcjonera. Został wyprowadzony z równowagi, gdy okazało się, że nie może wejść do szatni drużyny. Zareagował nerwowo i powiedział dziennikarzom, że natychmiast zwalnia Leo. Wczoraj na lotnisku w Warszawie za pośrednictwem państwem mediów prezes PZPN przeprosił Benhakera, tłumacząc się emocjami, ale nie, wy, nie wycofał wcześniejszej deklaracji. Lato chyba był pijany, miał powiedzieć o środowych wydarzeniach Benhaker holenderskiemu radiu Rijnmond. Ostro, panowie, w grę podobno wchodzi odszkodowanie w wysokości 150 tysięcy euro. Rzeczpospolita na pierwszej stronie zamieszcza również zdjęcie. To smutny Leo. Leo bardzo smutny. Y, najwięcej uczuć wyraził Artur Boruc, ten twardziel Boruc, mówi trener. Dwa słowa Michała Żewłakowa wystarczyłyby się wzruszyć. To wszystko przywraca wiarę w sens pracy. I nikt tego nie zniszczy. Nawet działacz PZPN, który po meczu przyszedł do szatni, ledwo trzymał się na nogach. Nikt nie odezwał się do niego nawet słowem. Mieszkałem w Warszawie ponad dwa lata. Zwykli szarzy ludzie okazywali mi więcej szacunku niż moi przełożeni. Uuu, to już bardzo ostro, panowie. Dziękuję Polakom, ale nie wszystkim na pierwszej stronie Rzeczpospolitej o dymisji e, i o sprawie w ogóle trenera Leo Benhakera. Za 21 minut godzina siódma. Teraz w poranku to Państwo bardzo lubią. E, Club Think Joaf. feel like playing the game tonight. This town gets lonely after midnight. And when the animal hunger runs deep, I know I'm never gonna get to sleep. Well, some people claim, but I know, I know. The deepest, darkest place to go. You never get out once they let you in. You never get out once they let you in. You'll be nothing but a club thing. One thing's for sure, one thing's for certain That if you get behind the velvet curtain You'll see that nothing's as sweet as it looks on my TV You need a cold solar concrete here yeah. And you gotta feel without pity You need a cold solar concrete here yeah. Just like the soul, the soul of the city